าต่อจากนี้ไป วิทยุธรรมมงคล FM 92.75เมกะเฮิร์วิทยุแห่งการสร้างสรรค์สร้างสื่อ มุ่งหวังเพื่อให้ปวงประชามีความสุขใจ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน สดับรับฟังและร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็น พร้อมกับคณะสงฆ์วัดธรรมมงคล านที่ตั้งของจิตบ้างเกิดนิมิตรวมจิตตั้งมั่นผ่องใส รวมพลังอำนาจแข็งแกร่งภายใน สติตามไป แก้ไขด้วยปัญญาคำสอน อะรหังสัมมาสัมพุทโธ ภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ สวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิ ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆานามามิอันธรรมยังพุทธสะภะคะวะโตบุปภาคนามะการังกโรมาเส นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทธัสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทธัส นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันตมยังพุทธานุสตินายังกโรมาเสตังโกวานาภะคะ ลลยานุกิติสัตัวอภูคาตัวเยติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจารณะสัมปันโนสุขตัวโลกวิทูอนุตารโรปุริสตัมมาสารทิ สัธเทวมนุสานพุทโธภควาติอนดมยังพุทธาภิกิตงกโรมาเสพุทวารหันตวรตาทิคุณาภตัว สุทาวิยานกรุณาอิสมากตตัวโอเทสโยสุชนตังกัมรังวสุโรวันธามหังตมรนังสิรสาชิเนลังโอ ตัวโยสัพปานินางสารนังเกวมุตตมังปาธมานุสติทานังวันทามิตังสิเรนะหังตัวทัสหัสมิอาโสวาพุทโทเมสามิกิสโร หัวทุทุกาสกาตาจาหิตาตาจาหิตาสเมหัวทัสหันิยาเทมิสาริรันจิวิตันจิทางวันทันโตหังจริสามิหัวทัเสวาสุโพธิตัง นาทิเมสารนังอัญญังอุโตเมสารนังวรัง เอเทนะสาจวัเทนะวาเตยังสัตสุสาสเนตัวทังเมวันธรรมานินายังบุญยังปัสสุตังอิทา สาเพปิอันตรายามิมาเหสุงกัสเตจัสานกายนวาจายวเทตัสวาพุเทกุกมังปะกตังมยายังพุโทปฏิคันหาตุอัจจยันตัง การันตเรสังวริตุงวะพุเท พันธมยังธรรมานุสตินายังกโรมาเสสวากาโตภะคะวตา سنين ติยานุสติทานังวันธามิตังสิเรนังธรรมสหัสมิทาโสวาธรรมโมเมสามิกิสโรธรรมโมทุกขาสกาตาจาวิทาตาจหิตาสเม ธรรมสหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิดังวันทันโตหังจริสามิธรรมเสวะสุธรรมตัง นาทิเมสารนังอัญญังธรรมโมเมสารนังวรัง เอเดนะสาจวะเทนะวาเตยังสัตุสาสเนธรรมังเมวันธรรมานินายังบุญยังปัสสุตังหิทาสาเปปิอันตรายามิมาเยสุงตาสเตจสา กายนวาจายวเจตสาวาธามเมอุคมังปะกตังมยายังธรมโมปฏิคันธาตุอาจยันตัง กาลันตเรสังวริตุงปะธรรมเมพันตมยังสังคานุสตินายังกโรมาเส สุปฏิปันโน ภะคะวะโตสาวกสังโฆปุชุปฏิปันโน ภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโน ภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีทิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาติทางจตาริปุริสยุคานิอันตปุริสบุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนโยปาหุน เลกรณิโยอานุตรังบุญญาเกตังโลกัสสติอันตมยังสังคาภิกิติงกโรมาเสสัทธรรมโชสุปฏิปฏิคุณาทิโยโต โยตาพิโตอริยปุคลาสังคเสโทสีลาทิธรรมปวราสยกายจิตโตวันธามหังตมริยานกนังสุสุทังสังโฆโยสัพพานินังสารนังเกมมุตตมัง อาติยานุสติทานังวันธามิตังสิเรนังสังคาสหัสมิทาโสวาสังโฆเมสามิกิสโรสังโฆทุคาสคาตาจาวิทาตาจาหิตาสเม สังฆาสหังนิยาเทมิ สรีรันชีวิตันจิดังวานทันโตหังจริสามิสังฆาโสปฏิปันนตัง นาทิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจวาเทนะวาเตยังสัสุสาสเน สังฆเมวันธรรมาเนนะยังกุญยังปสุตังอิทาสาเพปิอันตรายาเมมาเหสุงกัสเตชัสสากายเนวาจายวเจตสวาสังเกปุกัมมังปะกตังมยายัง สังโฆปฏิคันหาตุอาจยันตังการันตเรสังวริตุงวสังเกวิปติปฏิภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุขาวินาสายาปริตังครุตมังคลา วิปฏิปฏิภาหยาสาพพสัมปติสิทธิยาสาพพยาวินาสายาปาริตังปรุตมังคลังวิปฏิปฏิภาหยาสาพพสัมปติสิทธิยาสาพพโรกาวินาสายา การิตังพรูธรรมังกลังสมันตาจักวาเลสุ สิกราตเตจา ยากะกันตามปนาคาเทตันตาสันติเก ธังสารนังคาชามิตทุติยมปิธรรมังสารนังคาชามิตทุติยมปิสังฆังสารนังคาชามิตาติยมปิพุทธังสารนังคาชามิตาติยมปิธรรมังสารนังคาชามิ ตาติยามปีสังขังสารนังกาชามิกรณียมัทกุสเลนะยานตังสันตังปะทังอภิสเมจาสักโกอุชุจาสุมุชุจา สุวาโจจัสสมุตุอนาติมานีสันตุสักโกจาสุภาโรจา อาปาคิโจจะสัลลมุกาวุติสันดินตาริโยจานิปาโกจาอาปาคาโปกุเลสุอนานุคิโตนาจากุทางสมาจเรกินจีเยนะวินยูปเรอุปวัตโยงสุขีโนวาเคมิโนมุนตัว สัพเพสัตตาปวันตุสุขิตาตา เยเกจิปานภูตาเทตาสาวาทวราวาอนาวาเสสาเยขาวาเยมหันตาวามาชิมารสกาอนุกาทุลาเททาวาเยจาติธา เยจัตุเรวาสันติอวิทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาสัพเพสตาภวันตุสุขิตตา นาปโรปรังนิปุเปธานาติมันเยทากาตาจินังกินจิปายาโรสนาปฏิคาสัญญา นายมัญญาสัตุกามิเชยามาตายาธานิยังกุตังอายุสาเอกาพุตมนุรักเคเอวัมปิสาปพูเตสุมานาสัมภาวะเยอปริมานังเมตัญจะสาพโลกสมิงมานาสัมภาวะเยอปริมานัง ตัวทางอาตัวจาติริยันจาอาสัมภาทางอเวรังอสัพตังเอทันจารังนิสินโนวาสายานุวายาวาตาสาวิกตามิโตเอตังสติงอธิเทยากามเมตังวิหารังอิธรรมหัว เอตินจานุปกรรมาสิราวกัสเนนะสัมปันโนกาเมสุวินยเคตังนาอิจตุกัปัสยังปุาเรติติวิรูปะเคหิเมเมตังเมตังเอราปะเทหิเม ชาปยาปุเตหิเมเมตังเมตังกันหาโคตมะเกหิจาอาปาทะเกหิเมเมตัง เมตังทิปาทะเกหิเมจาตุปาเทหิเมเมตัง เมตังพะหุปาเทหิเมมามังอาปาทะโกหิงสีมามังหิงสีทิปาทะโก มามังจตุปโทหิงสีมามังหิงสีพหูปโทสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาจเกวราสัพเพปัตรานิปัสสันตุมากินติปาปมาคมาอาปมานุพุทโธอาปมานุธรรมโม อาปามโนสังโฆ ปามานวันตานิสิลิงสปานิอาหิวิชิกาสตาปฏิวุณานาปิสารภูมุสิกา กาตาเมราคากาตาเมปริตาอาติกามันตุภูตานิโสหังนโมภะคะวะโต นาโมสัตตนังสัมมาสัมพุทธานังวิปัสสิสนามาตัวจักขุมันตัสสิลิมาตัวสิกิสปินามาตัวสัพพุตานุกัมปิโนเวสัพุสานามาตัวนาหะตกัสสะตปัสสิโนะ นามาตุกะกุสันดาสามาราเซนาปมาติโนโอนากามานาสานามาตวพระมานาสาหุสิมาตวกาสะปัสนามาตัววิปมุตัสสะปฏิอังคิราสาสนามาตุสกยาพุตัสสิลิมาตว โยอิมังธรรมามเทเสเสสัพพทุกขปนุทนังเยจะปินิพุตาโลเกยะทาภูตังวิปัสสิสุงเอชนาปิสุนามันตาวิตาสารตาเอตังเทวามนุสานังยังนามาสันติโกตมัง เวชาจรณะสัมปันนังมาหันตังวิตาสารตัง เวชาจรณะสัมปันนังพุทังวันธามะโคตามันติโพชังโคสติสังฆาโตอามานังวิจโยตถา วิริยปีติปัสสติโกจังคาจตตาปเรสัมาตุเปกะโพชังคาสเตเตสัพทัสสินามุนินาสัมมาทาคาตาอาวิตาปหุลิกตา สังวตันติอภิญญายา มีปานายาจโพธิยา เอเตนะสาจวะเชนะสุติเตโหนตุสัพพทาเอกัสมิงสมเยนาทัวมุคันลานัญจกัสปังเยลาเนทุกิเตทิสวาโพชังเกสัตเทสเย เอจตังอภินันทิตวาโลกามุจิงสุตังคเน เอเตนะสาจวะเชนะสุติเตหุนตุสัพทาเอกาธาธรรมราชาปีเอรัญเยนาพิปิริตัวจวนตาเทเรนตันเยวา านาเปตวานาสาธรังสัมโมทิตวาจาปาทาธรรมะวุธาสิทานาโสเอเตนะสาจวะเชนะสวติเตหุนตุสัพพทาวาหินาเตจาปาทา เตนันนามปิมหิสินัง มาคาหาตากิเลสาวาปาตานุปาติธรรมตังเอเตนะสาจวะเชนะสวติเตหุนตุสัพพทายันดุนิมิตังอวมังคลันจาโยจามนาโพสกุณัสสะโท อาภาคังโอทุสุปินังอกันตังพุทานุภาเวนะวินาสเมนตุยานทุนิมิตังอวมังกลัญจาโยจามนาโปสกุณาสสะโทอาปะกาโหตุสุปินังอกันตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตุ ยานจุนิมิตังอวมังคลันจาโยจามมนาโพสกุณสสะตัวอาปะคาโหตุสุปินังอกันตังสังคานุภาเวนาวินาสเมนตุอัตถิโลเกสิลาคุณโนสัจจังโสเจยานุตยา เอนะสัจเจนะกามิสัจกิริยามนุตรังอาวาจิตวาธรรมบาลังสาริตวาบุพเกชินีสัจปาลามวาสายาสัจกิริยามกาสหังสันติปะคาปัตนา สันติปตาวันจนามาตาปิตาจนิขันตาชาตาเวทาปฏิกมาสาหาสเจกเตไมหังมาหาปัจจลิโตสิกีวาเชสิสุราสากริสานิอุทากังปัทวายทาสิกี สาเจนะเมสมุนาที เอสาเมสัจปารมีตีทุกขปัตตาจนิทุกขพยาปัตตาจนิพยาโสกปัตตาจนิโสกาหุนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจามิ สัมปะทังปุญญาสัมปะทังสาเปเทวานุโมทันตัวสาปะสัมปติสิทธิยา ทานังทาทานตุสัทายาสิรังรักขันตุสัพพทาภาวนาปิรตาโหตัวกาชันตุเทวตากตาสาเพพุทธาปลปตา ปาติกานันจะยังพลังอารหันตานันจะเตเชนะราคังปันธามิสาปาโส อันธรรมยังอุริสนาทิธานาคาทายโยพนามาเสอิมินาปุญญากรรมเมนาอุปัชายาคุณตรา อาจาริโยปการาจามาตาปิตาจยตกาสุริโยจันทิมาราชาคุณวันตานราปิจารามมามาราชอินทาจาโลกาภาราชเทวตายาโมมิตามนุสาจามัชตาเวลิกาปิจา สาพสัตาสุขิหุนตุปุญญานิปกตานิเมสุขังจติวิตังเทนตัวกิปังปาเปตโวมตังอิมินาปุญญากรรมเมนาอิมินาอุทิเสนาจาเยปังสุรเปเจวาตานุปาทานาเชตนัง เยสันตาเนหินาธรรมายาวานิปานโตมะมังนาสันตุสัพพทาเยวายะทาชาโตภเวภเวปูชุจิตังสติปัญญาสันเลโกวิริยมหินามาลาลพันตุโนกาสังกาตุนจวิริเยสุเม พุทธาติปาวโรนาโตธรรมโมนาโตวรุตโมนาโตปัจเจกพุทโธจาสังโฆนาโุตโรมะมังเอสุตมานุภาเวนามาโลกาสังลาภันตุมายาทิ สันติวิหาร สตาหุนตัวอาเวราสุขชีวิโนขอให้สัตว์ทั้งหลาย จงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกัน จงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเกิด กาตังปุญญังพลังไม่ห่างสาเพภาคีพระวันตุเต ขอให้สัตว์ทั้งสิ้นนั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญอันที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั้นเถิด